rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini يأتي على الناس زمان المتمسك بسنتي عند عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر odamlarga bir zamon keladiki mening sunnatimni ummatimning ixtilofoti kuchaygan vaqtida ushlab turuvchi odam cho'g'ini ushlab turgandek ushlab turadi dedilar ushlasa kuyadi hammadan kuyadi ushlamasa buni mumkin emas mo'minman deb e'lon qilib qo'ygan ana shunday holatda bo'ladi dedilar haqiqatda sunnat amalni qilsangiz kulgi bo'lasiz fitna hamma nima bo'ladi mana bu narsalarni ushlashlik juda og'irdir birodarlar